aho twatumiye umwe mu mboneza mu mashyirahamwe y'abakenyezi hama tukaza gushima kuyaga ku ruhara rw'abakenyezi mu gutorera umuti ibibazo bihanze ibihugu by'ibiyaga binini n'ibindi bibazo kumbure bifasha mu guteza imbere bino bihugu byacu ni mu gihe muri kano karere k'ibiyaga binini haboneka ko hari hari imvururu ni ukuvuga ni uh, intambara ibibazo bihanze kino gihugu mbe bikora gute bobikorana nabande ijwi ryabo ryobarishika hehe ni bibazo bitari bike tuza kugaruka ko tutiyogiye mbere na bimwe mu bibazo bisanzwe bihanze abakenyezi muri rusangi narijya uku kwezi kwabagenewe kuriko kurasozegwa Eric Wimana za kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro mwumvise ko ari medar niyo nkuru reka mukanya duce tuja mu nido weni yidondora bamwumva eh, nubwo jena isanzwe ndamuzi ariko hariho benshi batamuzi isanzwe ikaze mu nidondora yego ndabaramukije nitwa kinyabuku marie nkaba ndi umwe mu mboneza z'abakenyezi b'abarundikazi murakoze cyane ngo rero ni kinyabuku marie turi kumwe hano mwumvise ko ari mboneza reka kumure tugire bavuga tugire nk'umujyi w'umusahire nk'umujyi w'igisahira uruhara rw'abakenyezi ruraboneka koko kugira ibibazo bibazo bihanze kano karere birangira nkumbure ku mugaragaro mhm. ntiruraboneka gose ariko ikihari kimwe ni uko abakenyezi b'abarundikazi mhm. nabo nyine bariko barakora mu gufasha kugira ngo ihumure n'umutekano muri kano karere bigaruke mhm. yego kumbure eh, mwaragiye muraronka ubushimwe bwinshi muri afurika na hano mu gihugu cyacu ariko izo nguvu kumbure z'umukenyezi kugira tuvuge atorere inyishu ibibazo bihanze bino bihugu mubona zova hehe izo nguvu ziva cyane cyane yuko bamaze kubona ko abakenyezi bashoboye ko bamaze ubona umengo umukenyezi eh, niwe nuvuga usanga ahohoterwa kuko abagabo kenshi n'ibyo harabahitanwa n'ingwara n'indwara hari n'intambara n'ibiki ariko abakenyezi ukabona ari bo bafise n'abana bahunga bagira iki ubwo ako gatima ko kugaruka kugira uruhara rwabo ruboneke rube karahara mu ruganda ntibacure byogenda gute nuko ari bo bitwararika abana nibo bitwararika n'abantu bakuze nibo bitwararika n'abantu bagwaye muri ibyo bihe by'intambara kuko bivugwa ko abagabo bo baba bagiye ku rugamba bikavugwa yuko abagabo nk'umbure aribo bahigwa cyane cyane mu ntambara mhm. abenshi bakaba bahunze urugo rero rugasigara rugizwe n'umugore n'abana n'abandi bantu batunze mu nzu hageze guhunga niwe abahungana hageze kubagaburira niwe abagaburira mugabo kandi ntikibuze yuko no mu nzira bahura n'izo ngaruka nyine z'intambara mm. Mm. hano mu gihugu cyacu naho hariho amashyirahamwe y'abakenyezi imwe musanzwe muri imboneza mbe yoyo hari icyo yoba ariko aratunganya kugira koko afashe mu kugarukana amahoro muri kano karere mm, muri kino gihe muri kino gihe abakenyezi b'abarundikazi baravuye hasi kugira ngo nabo barabe ko boterera novuga eh, nk'abakenyezi bari mu ihuriro rya forumu national de famu ihuriro ry'abakenyezi b'abarundikazi hakaba n'ayo mashyirahamwe rero y'abakenyezi bose baragiye hamwe mbere ni ukubwira yuko mu kwezi kw'icumi mhm. baherutse kugira forum regional mm. e, ngaha mu burundi yahuje abarundikazi mugabo yazanye n'abandi bakenyezi bo muri kano karere abanyekongo e, rdc abanyekongo centre abanyarwandakazi bose baraje turicara hamwe najewe mhm. muri iyo nama nari ndayirimwo turaba ingene iyo ntambara imeze n'ingene umukenyezi yoshobora guterera kugira ngo intambara icurehe abantu basubize hamwe intambara ihagarare ejo bundi mm, ubwo gato tutaraza kuri ejo bundi ibyo mwashyitse ko muri iyo nama n'ibiki baratoye e, novuga amahangiro atari make baranditse mhm. urwandiko bashikiriza abakuru b'ibihugu mhm. kugira ngo barabe nabo impanuro batanga kandi bongere bitwararike nabo nyene ko bobashiramwo mu mu gusubiza hamwe mu guhuza mm. e, niho naringira nze kandi nti nejo bundi mhm. duherutse mu yindi nama e, i Nairobi mhm. nayo nyene yatunganijwe eh, mu ruhara rw'iyi conference Burundi tanzania sud sudan mhm. n'abandi naho nyine bari ko bararaba ibijyanye n'iyi ntambara yo muri ibi biyaga bigari kugira ngo batange ibyiyumviro byabo bongere kandi eh, barabe ingene bugenda begereza umugwi w'abahuza kugira ngo nabo nyine bacemo nta makenga mufise y'uko ibyo mushikiriza kumbure bifise bigarukira ariko bidashobora gukorerwa ko byaba bifise aho bigarukira ntawo biharira ko mugabo birafise aho bishika birafise aho bishika kubera ko eh, abantu baramaze kubona ubwitonzi n'ubuhinga n'ubwenge bw'abakenyezi naho Eh, bo batoca berekana ubwo nyine ko babibonye twebwe tuba tuzi ko babibonye mm. eh, tuba tuzi ko babibonye kandi hariho n'ibimenyetso bitwereka ko babibonye mm, nta eh, mpungenge y'uko byoba biherera mu manama n'amaraporo gusa ariko ugasanga ejo nta kintu kinini biri ko birafasha kugira kano karere karonka amahoro bishobora kudaca bitebuka mm-hmm. mugabe impera n'imperuka duhora tubona ko hari icyo byafashije mm. nuko rero turi no muri uku kwezi kwa ntwarane aho tubona eh, cyane cyane amabi akorerwa abakenyezi naho naguma bandanya haba cyane cyane mu karere tudasize no ngaha inyuma mu burundi mbe burya eh, twavuga yuko uku kwezi nubwo ariko bavuga uko gugwanya amabi akorerwa abakenyezi kumengo no kuyazana naho ni kurayazana rwose ni kuyazana gusa ntacahagarara mhm. eee eh, umuntu ifuku yamiza ko mm. e, gusa ntacyo ahagarara nkumbura icyo bakiba ni uko kubera kuko kuba ari ukwezi kwahariwe agateka k'umukenyezi akagizwe kose gaca kaboneka mm. abantu baca basemerera kurusha uko bahora basemerera mugabo si uku kwezi gutuma amabi acaza ibituma amabi acaza n'ibindi siki gihe si uku kwezi mm. yego twarabonye cyane cyane harabaye utwigoro twinshi tw'amaleta yacu ndavuga ya bino bihugu bitatu uh, kugira intambara yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo amanama ya za rwanda nayirobi eh, n'ubuheruka riza hatswe kubera i rwanda biranka Eh, n'ubu abakuru b'ibihugu b'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo baheruka kubonanira idoha mbe ibyo o mwebwe hamwe nk'abakenyezi cyane cyane b'imboneza muri kano karere murafise aho muhurira eh, ku rwego rw'akarere turetse ayo manama mugira n'iyo conference International aho muhurira kugira murabe koko ukuntu mufashanya nabo bandi cyane cyane ku mapolitiki aba ariko aratunganywa kugira amahoro agaruke Eh, ihuriro twaronse n'iryo nakubariye mm. eh, kuko ntitwohurira henshi twoca twica tubugusimbira hamwe mm. duhurira hamwe aho nyine eh, twatoye niho mm-hmm. duhurira kandi niho duhanahana ibyiyumviro kandi kubera ko mm, aho ni ku rwego rw'ibiyaga binini reka kumbure tugaruke na hano mu gihugu eh, cyacu cyane cyane turaba icyo abakenyezi bari barafasha twavuze mu kugarukana amahero mu karere k'ibiyaga binini eka no gufasha mu iterambere muri rusange ku iterambere aho bimeze gute iterambere se agaseseshwa rumuri ngira ngo murabibona yuko ubu umukenyezi w'umurundikazi yagiye imbere cyane mu bijanye no guteza imbere igihugu cyacu e, urabye mu burimyi urabye mu bworozi urabye mu budandaji urabye mu bisata byose bigenga ubuzima bw'igihugu umukenyezi ariko araboneka mbere ejo bundi baherutse gutanga Eh, ambasade de peyiba iherutse gutanga n'ubushimwe ku bafame ku ba terejeni famu anterepureneri mm. eh, urumva yuko bari baraja hose mm. bose ko biraboneka mhm. ah, bikaba binahuriranye kumbure na vuba tujya mu matora twemirije ngo aho usanga mbwa abakenyezi bafise akoba ko bakava kuki oya ni bwa bwoba nyine n'abagabo bafise mwebwe nyine medali na mwebwe iyo bavuze ibijyanye n'amatora akoba ntikabura kubera nyine hashobora imitwe ishobora gushuha mhm. kubera inkino Eh, za politike ugasanga uyu nuriya nkumbure barahanye n'udukofe sinzi mhm. eh, mugabo muri rusange ntidutinya kurusha abagabo mugabo mwebwe abakenyezi kumbure nk'imboneza nimwe akenshi bifata kuko nimwe mutanga intumbero cyane cyane nk'iy'ugwaruka rugomba kuja mu bidakunda byotuma bihungabanya ayo matora teguwe twebwe turahanura mhm. cyane cyane Eh, icyo tujejwe ngira ngo ni nacyo mudukundira dusemerera hakiri kare cyane mhm. kugira ngo ibyononekara ntibyononekare turanahimiriza abakenyezi kugira ngo nabo nyine bashobore bashobore kuja muri ibyo bihe bya politiki babyiteguriye bazi intambamyi izo arizo bazi ingene bashobora kuzisimba bazi ibyo bunganira ibyo ari byo bazi mhm. ingene bashobora kubirondera n'ibindi n'ibindi mhm. rero tubivuga imbere y'igihe mhm. eh, ni nk'uku ejo bundi eh, iri shyirahamwe rya rezo famepe twitanganije mu kuvuga tuti twipfuza amatora azira amabi akorerwa abakenyezi kari nk'agakebuzo kugira ngo Eh, muri ibyo bihe nyine bizaba bigoye bazoce bavuga ati mugaba abakenyezi buriya baradukebuye baratubwira ati nicyo kintu muze mucitondere mhm. eh, twebwe niko kazi kacu nicyo dukora turakebura imbere y'igihe eh, mm. icyo bita perevansiyo mu gifaransa mm. Mm. mbe muvuze gukebura hakiri kare nka perevansiyo hari ibimenyetso uno munsi muba mwarabonye byerekana koko yuko abakenyezi bashobora guhohoterwa mu matora twimirije E, si ibimenyetso mhm. mugabo ntibihari nk'ingiro ntuvuga mhm. e, kimwe mu byo twagiye turavuga ni e, ubukene mhm. ubukene bwoshobora gutuma abakenyezi badashobora kujya kwiyamamaza bikwiye nkumbure nk'abagabo hanyuma ikindi twavuze ejo bundi ni ikijyanye n'ingendo ndende kubera ko nkumbure intara zabaye zinini zinini zabaye intara zagutse nk'uzoja kwitoza mu ntara azufata urugendo rurerure afashe urugendo rurerure rero mu nzira niho bishobora kugoranira mu gihe yosaba indaro aha hariya cyangwa nk'umbure bimwunguruza bika nibabyitegurire hakiri kare kugira ngo ntibizobe bitsitaza Mm. hamakumbure twaraganiye na bamwe mu banyepolitike b'abakenyezi bavuga bati uno munsi barashima kuko urabye ku hariho hakarusho kuruta aho hambere hahise kuko ubu ngo bari imbere rwose ngira imigambwe myinshi yagiye kibanza ikibanza imbere sinavuga ko kenshi baba ba mbere cyangwa aba kabiri cyangwa mugabo ngo ikibanza cyabo kiraboneka bisigura yuko mu murizera ko mu minsi iza kumbure bya mirongo itatu ku ijana bakunda kuvuga ngo n'imiburiburi bishobora kurangira eh, kurangirangira ngo ibyo byo ntibyorangira mm. kuko ibyo bibanza eh, n'uyu munsi bariko baratanga biri ku ruharuro rutondetse ku giharuro mm-hmm. ni ukuvuga eh, muri batatu muri batatu umukenyezi ni ukuvuga yuko biguma ari ya mirongo itatu ya mirongo itatu ku ijana e, rero ntibyopfa kuri iyo mirongo itatu ngo bije ku mirongo itanu icyari gutuma haba uburinganire hobaye yuko bagira umugabo umugore umugabo umugore icyo bavuga mu gifaransa lisite zebre nayo ubundi bakibatondeka ku kibanza cya gatatu nti mu biharuro uko twabyitse ibiharuro ntibiba birangana na gatoya ni ya n'imiburiburi hmm. eh, niyo baba bari ko baragwanira Eh, niyo baba bari ko baraperezereva niko nuvuga kugira ngo igitigiri cy'abakenyezi ntikizoje munsi ya mirongo itatu mm. hamakuru reka tugaruke ku kantu gato imbere y'uko baturuhurira mu buhinga bw'ibyuma eh, bamwe mu bakenyezi bavuga bati nawe ntibijya bavuga ngo tura amaboko igihumbi eh, ngo kuba ari nk'akaryo kumbure ko kubandanya babacinyiza kuko urumva nk'umugabo yo yoza gufatikanya n'umukenyezi gute kandi uyo uyo mukenyezi afite amaboko igihumbi maboko igihumbi ahubwo akora byose ako kara kantu nyene ko ko gutuma umukenyezi adacika inkokora mm. e, niko novuga kuko amaboko igihumbi ngaruke nsubire mvuge amaboko yamara abiri mm. mugabo umukenyezi ashobora gukora byinshi mu mwanya mu mwanya umwe mm. nkumbure kurusha umugabo umugabo bikavana n'akamenyero n'ingene uwo muntu yakuze ingene yakuze akora ingene yakuze abayeho umuco ibyo ibyo wamutegetse mugabo ayo maboko igihumbi n'umugabo arashobora kuba yafise arashobora kuyaronka ayarondeye yo yaronka E, si si byahariwe umukenyezi gusa mm. yego bisubwa ko n'umugabo mm. nawe nawe maboko igihumbi ashobora kuyagira arayafise arayafise eh, mm. habutse kuyakoresha gusa yego nuko rero turi muri karadiridimba na akana kaji wabo turi tugaruka ku ruhara rw'abakenyezi mu gutorera umuti ibibazo bihanze ibihugu by'ibiyaga binini tutibagiye na hano iwacu mu burundi ni ukuvuga mu karere no mu Burundi mutumire turi kumwe ni Maria Kinyabuku um, imboneza mu bijanye cyane cyane n'amashirahamwe batumire gato muri studio mukanya duce tugaruka hano eh, kano karere kacu k'ibiyaga binini n'ururimbo rwahuje abava hano mu gihugu cyacu repubulika na demokarasi ya kongo n'u rwanda bahujwe n'ishyirahamwe la benevolence grand lac n'ubu turacari muri karadiridimba mu minota ine duca twogura imirongo ku barundi mwese muri hanze y'igihugu kugira namwe mubwire icyo muterere canke ashikiriza ati kumbure abahinga bo biraba kugira itegeko ryo gutorana rije mu ngiro ku muhungu n'umukobwa mwabyakiriye gute twebwe twabyakiriye neza kandi neza cyane yego kuko ku bwacu yavuze ngo muri rya tegeko rigenga ingo n'imiryango mhm. barabe eh, icyo kintu cyo gutorana aho bogishyira kandi yaradondaguye uburorero bwinshi ni ukuvuga abahinga bacu abahinga b'igihugu bazukwicara barabe igishoboka n'ikidashoboka aho bizoba bidashoboka n'ubundi tuzogaruka tumubwire nyakubahwa tutiyamara rero ngaha ntibyakunze aho bizokunda tuzobivuga yego ntituzoreka kubivuga nibaza ko ari intambwe kandi intambwe ikomeye ahubwo no kangurira abakenyezi yuko boca bajya hamwe bakabyihutira kabisa bakaraba ibishoboka tukabikora ariko kumbura iryo tegeko mubirabye neza na mwebwe ah, hamwe ryoba uko biruko uko bitaraja mu bahinga nta tunenge mubona twoba oya utunenge wa wamaze mm. eh, utunenge tuvuga wamaze kubyiga wamaze kubibona hari aho twavuga ngo nakanenge uyu munsi ejo tugasanga si akanenge mm. eh, ntitwo nka nkaje ubwanje mbere Eh, ntasanzwe nize n'iby'amategeko sino kwihutira guca mvuga ngo ngo akanenge aha na hariya mhm. mugabe icyo nzaba ni ko twakwihuta tukajya hamwe tukaraba ibishoboka n'ibidashoboka ko yari aduhaye ako karyo eh, tugafate nkama ibitazoshoboka tuzobivuga kandi abantu bose bazobyumva mu bwose ubwa mbere amadeba nkayo azangira muribuka mu nama nshingamateka biharira bamwe bati mbere mu batowe n'abenegihugu ati ibyo nibe birasubira inyuma nyabuna bigume biri uko biri naho byari bikiri byari bikiri ntibisubire inyuma mugabo ubu mukuru w'igihugu avuze ati raba aho mubishyira eh, ni ukuvuga yarumvise yuko icyo kintu gifise ishingiro gifise eh, ukuri rero nimurabe ibishoboka ibizoshoboka tuzobikora ibitazoshoboka nta kundi natwe rero tuzoraba ibishoboka byose tubyerekane mugabe ibizoba bitatu nyuze nabyo nyine tubivuge hmm. eh. kumbura aho hari kwigenekerezo rya munani ntwara nte none mweho iki muzogera kugira ngo mube mwishyuza murabe hmm. ryari cyangwa tuzosubira ku igenekerezo rya munani ntwarante mu mwaka uza tuzobanza kubyicarira tugire urwandiko mve vuba cyane n'ibyo ndiko ndavuga mm. vuba cyane nkumbura ubu hariho n'abamaze gutangura ubu ndiko ndavuga mm-hmm. eh, kubyicarira bandike barabe muri rya tegeko icyoshobora kujyamo n'ikitoshobora kujyamo ikizobura rero aho kijya mhm. muri iryo tegeko niho tuzoca turondera mbe iki none ko cyabuze aho kijya muri iri tegeko duce tugishyira hehe ko mhm. nace nari ntabanduka tutubwiheba yaduheza eh, rero atwishyure ati iki nacyo rero jana muri irya tegeko rindi cyangwa gira ukuntu ukuntu yaga amategeko ni menshi na za obere zose zirahari urumva amategeko arahari mm. Mm. murakoze nuko rero reka twugurure imirongo kuri mwebwe abaronde mudukurikirana muri hanze y'igihugu turi muri karadiridimba n'akana kaji wabo aho cyane cyane turi ko tugaruka ku ruhara rw'abakenyezi mu gutorera umuti urama canke inyishu zirama ku bibazo biba bihanze ibihugu by'ibiyaga binini tutibagiye n'ibibazo bihanze igihugu cacu muri rusange ngira mwumvise ko twagarutse kuri bimwe na biriya turi kumwe n'umutumire Marie Kinyabuku umwe mu mboneza mu mashirahamwe y'abakenyezi telefone irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu canke bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ni kuri mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu ikaze n'igwanya reka twakire uri ku murongo alo halo ndabaramukije amahoro y'imana kuri radiyo isanganiro eh, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye muraho aho muragumye muri bande turaho turagumye ndabasabe mu ndamukiriza n'umutumire amahoro amahoro mm. amahoro cyane ku mazina ni david nk'amamengamiye iyo taba muri canada sangwa ikaze david murakoze cyane mm. akanya ni rwawe david eee eh, ndashimye rero intumbero mwaye ikiganiro murakoze cyane eee eh, umukenyezi ni kirumara nk'uko tubivuga mu kirundi mhm. mbere n'abafaransa barayamaze ngo ngo ngo inyuma y'umugabo akomeye haba hariho umukenyezi ndabigereranyije mu kirundi mhm. kandi rero abakenyezi ni ntibubahwe urabona yuko no ku mugabane iwacu babandanya Eh, baronka ibibanza bikomakomeye mwabonye yuko Namibia yarayironse umupresidente no kuvuga uwundi mukuru w'igihugu w'umukenyezi mm-hmm. eh, nibaza inyuma ya inyuma ya za ntuze ya nyuma ya Tanzania Tanzania nayo iramufise mm-hmm. muri Ghana yarahabaye nyimba atari muri Liberia ni muri Liberia yego eh, ni ukuvuga byerekana yuko ikibanza cy'umukenyezi kigumana ntaryo gitera imbere mhm. kandi koko abakenyezi barashoboye je nibaza yuko dutegerezwa kuvavanura nijya nijya myumvire ya kera imyumvire eh, ya kera yatubwira yuko umukenyezi ari umuzenzwazo gusa ari umunyarugo ari umunyakigo amazina bene ayo Mhm. ariko ubu mu gihe turimo biraboneka neza kandi biramaze kwibonekeza yuko umugabo jewe nk'umuntu w'umugabo ataco nshoboye umukenyezi atoshobora biboneka yuko byose babishoboye mhm. ariko twebwe hari ukuntu umenya twarabakumira mhm. tukabarungika hariya inyuma mu kigo ibyo hanze e, ibiraba ubuzima bw'igihugu ukamenga bijejwe abagabo warabonye yuko nko kuri rya genekezo rya munani ntwarane mu ikarashishi eh, y'abajejwe umutekano inzego zijejwe gukingira igihugu abakenyezi bari baserutse mm-hmm. bijya byose barabishoboye nka bijya n'imyuga kera mvuze kera si kera cyane ariko nahora numva bavuga yuko nyine ari ibintu by'abagabo mm-hmm. abakenyezi nyine umenga bishobora biragoye ariko urabona yuko barashoboye barabishoboye kandi babikora neza mm. ariko mu mu bijyanye n'ubuhinga n'ubu biharuro biracari hasi rwose david ahubwo turaza ko na mariya tubwira igituma ni ukuri jewe nibaza yuko mhm. iyo umuntu iyo umuntu iyo umuntu wese agushize akaguha intambuko mm. kumushikira biraza gufata akanya mm. sinibaza yuko ari ubushobozi bwabo bafise ari buke oya namba mhm. ahubwo nibaza yuko kubera icyo gihe cyaciye eh, tubasiga inyuma tubasiga inyuma bizobafata akanya neza kugira ngo nabo badushikire hanyuma no muri ibyo bisata basubire bafata ibibanza mhm. nk'uko n'ahandi bariko barabifata mm. rero nibaza yuko ari kibazo cy'umwanya n'ayahandi ubushobozi Mm-hmm. barabishoboye muri ibyo bibanza byose by'ubuhinga byose barashoboye gufatamo ibibanza bagakora nk'abagabo mbere wanashaka bakanadusumbya mm-hmm. njyewe ndemeranya neza yuko umukenyezi n'umugabo muri kondisiyo zimwe ni ukuvuga bagurukiye hamwe bahagurukiye mu kibanza kimwe ni ukuri bose bashoboye kandi bose bashoboye byose egome mm. davi na jewe ukuri kurabivuga niko ndabibona e, na mm. medali turi kumwe bandureke gatoya muri bino bihugu byacu mm. ibihugu tubayemo biteye imbere david yarakuvugishije gato ngo banza e- muganire gato gatoya e, bandureke gato gatoya kwibutsa ikintu mpejeje kuvuga mu mwanya ndiko ndamubwira medali ngo ngo kenyezi ngo ni maboko igihumbi namwishyuye ndamubwira nti n'abagabo ni ba maboko igihumbi ibyo abakenyezi bashoboye n'abagabo barabishoboye nkumbure kara kantu eh, kara kantu ko kutwa nkuraja nkumbure ngo tugume hariya muri nyagikoni nyene tu tugumeyo ariko bamwe bavuga ko kabacinyije nyabuna ako yego kubera umugabo yoza gukora ivyo hari maboko igihumbi maboko igihumbi nabikore maboko igihumbi rero twese dufisa birabiri ushatse yuko abigihumbi uri umugabo arabigihumbi ivyo bizwi cyane cyane nabo badafite nyene bari iyo muri za Ottawa reka eh, na nawe experience Eh, hari eh kuko ibyo reka ninjire ninjiremo ndabatereye yego ni ukuvuga iyo yari imvugo ya kirundi mhm. kandi iyo mvugo n'ukuri ntaciye ku ruhande nibaza yuko yari yo gushira nyene abakenyezi David aho naho twaragiye twaragiye turonka imyidogo y'abantu benshi warashima twaranabikoze ku kiganiro bati hiyo nahone ahubwo abakenyezi nibo babaye abagabo abagabo nabo baba abakenyezi Eh, eh, eh, abantu babivuga gutyo reka icyo nacyo ndagigaruke ko kubera kiravugwa cyane rero mhm. nibaza yuko abantu bakivuga gutyo kubera mm, mu by'ukuri uvuye iwacu wari umuntu wubatse n'umukenyezi mhm. hanyuma iwacu kakaba karagabuwe kujya nyine kagabuwe murabizi mhm. ugaca ushika ino mugaca mugasangira urumva umuntu aca abifata gutyo aca abivuga gutyo aca abivuga ngo abakenyezi babaye abagabo abagabo babaye abakenyezi ariko mm, sivyo mm. ariko sivyo ni ukuvuga icyahindutse gusa nuko basangiye ibikogwa mm-hmm. jewe umukenyezi wanje atari hari jewe ncanira mu gikoni nkateka nkagaburira abana mm-hmm. nkicara ku meza tugakora amadevoir devoir radio mm. mise za deade Mm. hanyuma mm. na jewe nasotse nagiye mu bindi bikorwa nawe nuko mm. nukuvuga vya bindi vyo kuvuga ati ivyo mu rugo bijejwe gusa umukenyezi urumva ico caravuye turafashanya mu yandi majambo mm. uko rero gufashanya ariyo abantu bamenyereye kujya ku buntu nyine kw'iwacu urumva ntibabibonesha ijisho ryiza ariko mm. jewe navuye ngaho ndi umusore ndi muto ntaragera mu bigero ngo nubake mm -hmm. nkurira ngaha nza kubakira ngaha nubaka n'umukobwa nawe akuriye ngaha ni ukuvuga nka jewe ntibingwa nabi kubera n'ibyo nakuriyemo hmm. mugabo uce wishyira mu kibanza cy'umuntu yavuye ngaha akuze yamenyereye yabaye ubuzima bwiwe bwose n'ubwo buzima bw'iwacu bigaca bimuhindukirira ko ngaha urumva ko atazovyakira neza na gato mugabo igihari ni ugufashanya hagati y'umukenyezi n'umugabo wiwe Mm. nta mugabo yabaye umugore nta n'umugore yabaye umugabo mm. oya mm. ni magiriraniye no gufashanya mu rugo niko bisigura ego twari twagarutse kumbure n'uruhara rw'abakenyezi cyane cyane abahurikiye mu mashyirahamwe n'abandi bakenyezi eh, kinyabuku yagarutse kuri forum y'abakenyezi cyane cyane turi ko tufata ni gute nabo bafasha mu kugarukana amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga binini bagerageze kujya muri bijya bisata bijya bisata nk'uko babivuze ngaha bya siyansi mhm. baje muri diporomasi baje muri politike ku buryo n'ibyo bibanza nabyo baza kubirondera ni ukuri niyo bazoronka akaryo ko kujya muri izo nzego z'akarere cyangwa mpuzamakungu bizobafasha kuba bogira uruhara mu gutatura ibibazo biri hagati y'ibihugu canke ibibazo biri mu karere ni ukuvuga mu by’ukuri ndabateye intege ndabateye intege abakenyezi abakobwa murashoboye uzokubwira ngo ntushoboye uzomubwira ati no aho hari kera mm. ubu turashoboye mm. nta na kimwe tudashoboye dushobora kuja mu bisata vyose kandi tugakora ibintu neza mm-hmm. murakoze mm-hmm. murakoze reka tumushimire david yotaba muri canada wakoze david ugire wa mungu mwiza yego murakoze namwe umunsi mwiza mm, murakoze Ego reka tugaruke kumbure ku byo David ashikirije eh twanarinzi ko tukigaruka ko mu ntango ivyiko byakotswe biraboneka koko kw'abakenyezi bari ku rugero ruto cyane mu bitabira ibi bijanye n'ubuhinga mu ndero y'abahungu n'abakobwa wasanga umwana muto w'umukobwa bamwereka ibitambara byo gushona udupupe n'iki hama umwana w'umuhungu bakamuzanira akamodokari bakamuzanira indege hmm. bakamuzanira utuntu nk'utwo ugaca umenga rero wa mwana w'umuhungu ajejwe nyine ibyo bya mekanike hmm. wa mukobwa nawe kubera ko bamuzaniye agapupe azokwa amahetse umwana nibaza rero yuko ubu two kubita agatima mpembero naho baba wazanye n'ibyo bikinisho byo mu rugo mhm. mvuze aha mu gisirimu eh, jewe aho mvuka iwacu mu muryango iwacu mhm. ubugari bwacumbwa n'abahungu mugabo hari hahandi uzoja ugasanga umuhungu bariko baramuzomera ngo ariko aracumba ubugari eh, n'ahandi uzoja ugasanga umuhungu niwe yafashe ya mbere gukoropa ahandi bakazomutwenga ni kimwe n'umugabo mm. yuyiha umugore mm. yego reka ikindi kumbure twogaruka ko ni aba bajejwe cyane cyane uh, intwaro ku mitumba byarabonetse mu kigo cyakoze yuko abakenyezi bari ku rugero ruto rwose nibyo mwagarutse ku bya mirongo itatu ku ubona kenshi ubibona mu bashinga amateka ariko muri aba bakuru b'imitumba aba bashefu de karite aha hasi rwose ubona igitigiri cy'abakenyezi kikiri gito ni giki mubona ku bwanyu ucokorwa kugira naho kumbure habe nk'ahandi numvirije ndavuga nti bwa wundi kiganiro cyagize eh, cyagize impakite kiriko kiraba sangwa ikaze rero kingsley hmm. ego reka ntange intererano yacu ku ruhande rw'iwacu aho duherereye mhm. bo icyo ntubanza gusaba nagomba sabe hariho hariho n'abagabo gushika n'ubu badashobora guterura n'umwana wiwe n'aho yavuze umwana wiwe ntamukoreko mugabo urazi kwinda abakenyezi bazitwara mu nda abagabo bakazitwara mu mutwe ibyo ibyo ibyo ntabyo umugabo ntibisigura yuko umuntu yatanze rasiyo aba yahegeje mu burundu umurenge umugabo yatanze rasiyo ibindi byose birikora hmm. mu bisanzwe mhm. eh, imico n'imigenzo ngira n'akaranga nibyo byoba byaragize byoba byaratusubije inyuma iwacu gatoya umugabo mhm. uri kuraraba uriko uraraba wihweje nko mu bisagara mu bisagara hariho itandukanirizo no hagati mu gihugu hmm. ruguru nk'iyo twagiye tuva hmm. biratandukanye muga mu gisagara urabona yuko hariho hariho nk'ibyo nakwita evolution hmm. buke buke naho nyine atari cyane mugabo eh, abagabo eh, turakwiye gutahura yuko urugo ari babiri ari ugufashanya gufashanya rero ntibisigura yuko hari ibintu ucurekera umugore ngo abikore byose kuko ibyo adashoboye gukora urabimufasha mm. eh, twihweje ku rubuga rw'ingwano barungika y'abagore hmm. kugeza kuri uno munsi ugiye mu ntuzeye ibyo ndabivuga kubera niyo naciye narizeyo hmm. ni ukuvuga yuko mu maserivisi hafi nka yose yaba iyo gutwara intuzeye imiduga yaba ari iyo gutwara amatere cyangwa amametro yaba ari ayo mu mabiro yaba ari ayo hehe abagore niba ari benshi hmm. mu nzego hafi nka zose natwe rero Eh, turakwiye kuza turiyugurura buke buke mm. tugatahura yuko ibyo umugabo ashoboye n'umugore abishoboye mm. cyane cyane ngaho mu karere iwacu mu bihugu iwacu turanashima n'ibindi bihugu ugiye hirya no hino abakenyezi barahabwa intuze ijambo eh, indi mico sinovuga ngo twoba turi ko turabihonyanga mugabo hariho ibyo dukwiye kuza turagira turarengera buke buke urumva hariho nk'imigani usanga bavuga ngo nta nkoko zibika ngo isake ari hiri urumva mm. bose basabagira mm. mugabo aho nashaka kuvuga ku ruhande rw'abagabo reka nshyibibundo kugira ngo nyarutse n'umwanya uratujyanye mm, tugarutse ku ruhande rw'abakenyezi nago mm-hmm. ku ruhande rw'abakenyezi mu burundi nabo barabifitemo uruhara kugira ngo bimere uko bimeze uno munsi mm-hmm. hariho nk'umukenyezi asanga nk'umugabo we mu nkuze mu gikoni ati mm, mm, mm, vayo ntunkwegere ntibagusange ngaho ntunkwegere ugaca mwirukana bisigura yuko uko byaba bimeze mu gihugu iwacu harimo n'uruhara abakenyezi bumva barashyiramo uruhara hariho n'ibyo babuze umugabo kandi yewe ushoboye yashaka no kubikora yego kingisireyi dufashe muri rusangi eh, ko twagarutse ku ruhara rwabo mu kugarukana ituze n'amahoro mu mu karere k'ibiyaga binini hoho ni giki mu baterera mu munota umwe ego mu karere k'ibiyaga binini eh, navuga ko tukiri inyuma rwose naho hari ibihugu biriko biragerageza mhm. biriko biragerageza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi urabona abasoda abantu b'abapolisi aribo badefira ni ukuvuga yuko ibyo bashoboye nabo nyine barabishoboye no mu byo kugarukana amahoro n'umutekano barakwiye kubikomeza gusumba kurushirizaho uko byuba biri kandi niho eh, niho niho dusanzwe kandi tunabakunda mm. ego murakoze cyane Kingsley mugire ibihe byiza muri Grace murakoze mugire umunsi w'Imana mwiza mm. murakoze namwe mm. Kingsley eh, agarutse na wene cyane cyane aterera eh, mugo twe ko tugaruka sinzi ko ari cyo mushikiriza ku Kingsley mugo numvise umengo ni intererano kandi itomoye ariko twego tugaruka kuri ibi bijanye n'ibiharuro bikiri bito uno munsi by'abakenyezi bitabira uh, mu bibanza bifata ingingo ku rwego rwo hasi ari nabwo mbere ruba kuvuga ni ukuvuga urwego rw'amikuru y'imitumba n'abashefu do quartier mbere no kuduga mu namashimanuzwa jambo z'amakomine n'ahandi kuri lisite arimenya hmm. eh, naho rero nkumbure bitaraheza ngo bize muri bya bitigiri mhm. mugabo na hene twokenguruka kuko eh, uko byatanguye siko biri hariko ikiriko kirahinduka hariho hmm. akarusho eh, gatoya novuga gatoya bisaba yuko n'ubundi bagikeneye gufatwa mu mugongo hamwe n'ibi rero byo ku ku mico imico imico kama ku mutumba uriya umukenyezi ararabwa cyane cyane mm. rwose kurusha uriya mukenyezi yize ari no kurabwa si na bibi oya kurabwa si bibi mugabo akagize kose ku mutumba baca bavuga ati eee eh, eh, mve Eh, uko nyene ku buryo bw'uko nkumbure hakiriho abakenyezi mm. kugeza uyu munsi batinya kujya gufata ijambo ku mutumba ngo babe babe bobwira abantu benshi mm. mugabo biriko biraza biriko biraza ego tuko turasozera akamo muri rusange muteye abakenyezi haba bo mu karere na hano mu gihugu cacu cyane cyane mu kwijukira gufasha mu kugarukana amahoro muri kano karere mu mirongo itatu mu kwijukira gufasha kugira ngo amahoro agaruke muri kano karere ni kwifatanya cyane cyane n'abakenyezi bo mu bindi bihugu nicyo nabonye kiriko kiradufasha cyane cyane eh, tukifatanya n'aba rdc n'abanyarwandakazi n'abo muri santire afurike n'abo muri za abakenyezi bose